ti čeždan sve je laž. Ostaćeš sami napušten, s tobom bit će samo rad. Samo Assalamu alaikum, poštovani slušalci. Vi ste glas Mamus Radio. Dobro ste došli još jedna naša emisija islamske teme vas se družime su vas i vo ovoga navečerni program vo sreda, danas je 8. mart 2017. godina. Vo sreda gostuje vo naše emisije islamske teme magistar islamskog prava Munafis Hođa koji je njegova serija od predavane Život poslanika ako ste dobro pratile, slušale i reprize i direktno gostovane od našeg Efendija, onda dosta ste čule i saznane. Pa čim imam prilika da čujem i deneska, od nego nešto što pripremim za današnje družine, malo su od zakašnene, ali nikoga ne je kasno od nikoga. Vidite na Talasi Bamus Radija, svedor sme, mi je tu je ova naša emisija. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina ali ve sahbi ecmaîn. Esselamu alejkum uvaženi efendija, dobro niste došli u naša emisija islamske teme. Alejkumusselam i dobro ve našli. Kao prvo za početak naše družine, dobro bi bilo da čujeme koji je naslov od današnja tema koja si pripremi i izabrav za družene su nas i su naše slušalci. Pa uz pomoć Allaha Đelešanuhu će počneme da kažujeme od Isra i Mirađ, ali e, današnja naša tema će biti samo vezana za Tajivska doba, pre Isra i Mirađ, e, što se dogodilo koga ka učiv poslanik sada Allahu ve Veseljem dova koja je čuvena kao Tajivska dova, a nakon tija sledeća naša emisija znači će biti vezana za Isra i E, Poštovani slušalci, pre nego da krenem naše vendija, da se povučim mi je vo društvo slušalca vo prvi do emisija, ja samo da napomnim i da poselamim da naša emisija islamske teme Po sreda gostuje Munaf iz Hođa, vo sobota Idris Idrizović i vo ponedovnik Stijat Bajraktar. A ako reko hvala, ako imam breža, zdravije i sve ono što trebe, za vo sobota vidite zajedno sa nas, jer će videme zajedno su sve tri naše voja gosti koji je stvarno dvoje vreme se druže sa nas, radi Allaha i kružet nine reči, odnosno nino družene i naše talasi za svi vas eh, kao što i pratite naše emisije i hvala što mm, dosta se željne i često puta malo sme zabrajile ponapre pa nekoliko puta telefon izvolile da li će biti gost danas kao emisija, znači tije je znak da naše slušalci pratiti slušaju naše družene. Uvažene Efendi, alavite Bujrovu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم Hvala Allahu Đelešanuhu, hvalom koja se nikom ne upućuje osim nemu, Allahu koji je bez početka i bez kraja. Hvala Allahu Đelešanuhu na sve njegove nijemete, blagodate. Hvala Allahu Đelešanuhu koji nam je dozvolio da se danas ovde družimo, da budemo zajedno. Hvala Allahu Đelešanuhu na sve njegove nijemete koje njih je podariv, vidljive i nevidljive. Svedočim da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanuhu i da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem njegov poslanik, njegov rob i njegov poslanik. Neka je zaseban salavat i selam na Božjog poslanika Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i na sve one koje ga budu sledili do sudnega dana. Amin ja rabil alemin. Poštovani džemate, uz pomoć Allaha Đelešanuhu, poštovani slušalci Radio Bambus, ukratko će kažem Edeneska znači kao što smo i malo pre rekli, vezano za Tajivska dova. Na a, zržno naše druženje sme kažale od godina žalosti, znači odma nakon bojkot koji biv a, protiv poslanika sallallahu alaihi ve sellem i prve muslimani, da mu a, da mu se razbolev Amidža od poslanika sallallahu alaihi wasallam Ebu Talib nakon tija da mu se i njegova žena, njegova supruga Hazreti Hatidža preselila na Ahiret i tak je ta godina znači e, pošto izgubi oja dve osobe poslanik sallallahu alaihi wasallam nazvana je kao godina žalosti i ukratko smo kažali kad se dešavalo sve vezano za tija nakon tija smo kažali kako izdržale i sve prve Eh, muslimani na tija eh, ezijeti, na tija muke koje im bile činete protiv njih. I na kraj smo rekli, znači, koje se, kako možemo, znači, da izvučemo nekoje razlozi koje omogućile da prve muslimane izdrže sve kroz e, život što im se dešavalo vo taja godina. Danas Денеска uz pomoć Allaha Đelešanovu, znači, će kažeme od tajivska dova, a nakon tija Isra i Mirađ. Jer ova tajivska dova zapravo spada pod тоја наслов, значи Истра и Мирач, али под наслов е Таивска дова. Во Шевал, 10 година посланства, што о, од прилики одговара, значи краем маја или почеток јуна 619 година по роđено Иса алейхи селама, воене е, јаке мушрички прогони и злостављања Посланик салалаху алейхи ве селем илезов од Мека и отишов во место кое се викало Таиф со цил таму э, најде едно посигурно место, едно посигурно тло за делование и да придобие нове следбеники ислама. Значи туека више не могов да издржи од тие муки кои му биле причинете и ошов посланик салалаху алейхи ве селем значи во Таиф, али цилј му бив да таму почне да делуе, значи да и таму позива луѓи во вера ислам, да придобие, да придобие нове следбеници. Во Таиф станувале породице од племе Секив, со кои посланик салаллаху алейхи ве селем имав и родбинске везе. Иначе Таиф од Мека е удален околу е, 60 мила, а посланик салалаху алейхи во тие во таа раздалина, таа раздалина значи га прешов е, одејачи пешице. Е, 60 мила од прилике се околу 95-96 километара, 1 мили има 1,6 километар. Значи, од прилики тие место било удалено нека тај око 95-96 километра. Со посланика салалаху алейхи еселем селем на пут кренав и е, негов ослободени роб. Значи прво му бив сме кажувале везано за тие негов роб, али после посланик салалаху алейхи еселем селем го ослободи, а негов роб бив Зейд ибн Харис. Ka prema taj, poslanik sallallahu alaihi ve sellem uvek e, poziva u islam plemina pored koje prođa, znači kad će srete na put negde do Ridale za, od Meka do Taj, uvek plemina ili nekoj ljudi kad će sretne je poziva u islam da primet islam. Ali nažalost i ne mu se odazva na poziv poslanika sallallahu alaihi sellem. Кога стигнале посланик салаллаху алейхи ве и Зейд ибн Харис во Таиф, посланик салаллаху алейхи ве ошов ке три брача. Они заправо биле уедно и поглавари од племе Секив, мало пре што сме го спомнали, јер оно било е, во тај, значи биле становници од племе Секив и Ошов, имале они три брача од тие племе и Ошов да им се обрати ке нив али они, значи чија три брача, не само да не прихватиле негов позив во ислам, веќе го и изругале. Значи почнале да се изиграваја, да се исмејаваја према посланика салаллаху алейхи Веселем. Посланик салаллаху алейхи Веселем ги замоли да не кажуе, да не зборет и другим становницам од Таиф, везано за него, значи за посланика салаллаху алейхи Веселем, jer imam namera da poseti i druge e, nekoje ugledne ljudi u toja grad i da je saopšti da im kaže od poruka Islama. Znači im rekao nemoj vije da kažujete iako vi ne primate ali nemoj da kažujete drugim ljudjam da idem ja da im prenesem ke ga pozivam pa ostajte ge oni e, same neka iznese svoje mišljenje da li će prihvatiti moj poziv ili ne. Мухамед салаллаху алейхи ва селем во Таиф провел 10 дена каде да позива луѓи во ислам. Меѓутим, никој од становници од тоа града не се одазва на позив посланика салаллаху алейхи Чак што више, они на крај на него напушкале своје деца, своје робои и још некои малоумници што биле. poslanik sallallahu alaihi ve sellem koga napušći Taif, oni počnale da go slede, da go prate ponego, znači od sve strane, od leva, desna, pozad njegu i počnale na nego, znači e, da, se, da mu se rugaje, da mu vike. Čak počnale poslanika sallallahu alaihi ve sellem da go gađa i su kameni, počnale da go vređaje, počnale da mu zbore nekoje pogrdne reči kako bi mu smanile негова част. Од тие особи, значи, кои го следеле постаника Салалаху алейхи ве и што го гаѓале со камени, некој од нив го погодив со камен во тетива одма е, над петица. Па крв почна да му тече постанику Салалаху алейхи ве селем, тако да таке да негова е, обуча што му била облечена на, на нога се натопила од крв. Zeid ibn Haris кој со него го штити значи со своје тело све колку што могу. Од голема една силна галама, од вики кои дигнале на посланика салаллаху алейхи ве селем и од ударци кои биле извршени на посланика салаллаху алейхи ве селем и на Зейд ибн Хариса, посланик салаллаху алейхи ве селем осетив во еден тренутак еден бол во своја глава. на сам излаз од Таиф, посланик салалаху алейхи веселем со својого другара Зейда ибн Хариса се скриле иза една ограда од башче која припадала, значи баштата и ограда била од Утбеа и Шејбеа, они биле е, синови Ребиине. Така е да наставиле, значи, со прогони посланика Салалалеселем, до тие место, кога се скриле они из ограда, оја становници од Таиф се вратиле од Тујека поново во град во Таиф. Посланик салаллаху алейхи ве селем кога се одмори мало, значи со Зейт ибн Хариса го праша, значи и една ствар Allaha Đelešanovu i ta bila znači jedna kao čuvena dova dova poznata kao Allahumme ilejke ešku i ta dova znači u islamska literatura poznata je kao tajivska dova i mnogo je čuvena znači ova tajivska dova možda e, većina od nas ne gazne na pamet ili u prevod ne gazne niti na arabski ali stvarno ima jedan голем значај оваа дова и ни кажува как треба ние да поступаме сами према себе кога ќе дајаме во некоја тешка ситуација. Затоа ви сакав овде значи да га прочитам оваа дова на арапски, а након тија да кажеме и превод. Ка се обраќа посланик салаллаху алейхи ве селем Аллаху джелешануху. Значи, таа дова гласи на следеќи начин Аллахуме илейке ешку дафе قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكيلني إلى بعيدي يتجهمني أم إلى قريبي ملكتك ملكته أمري إن لم يكن بك علي ضعف غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ, أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يخل علي سخطك lekel utba hatta terda ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allahu moj, tebi se obraćam zbog slabosti snage svoje, zbog nemoći u djelovanju i zbog slabog utjecaja među ljudima. O ti najmilostiviji, ti si gospodar nemoćnih ti si moj gospodar. Kome mene prepuštaš? nekome koje je daleko i kome dočekuje namrštena lica ili pak neprijatelju koji je blizu, ali, su, ali si mu ti dao vlast pa može da odlučuje o meni. Allahu moj, ako ti nisi srdit, onda je za sve ove patne nemarim, ali tvoje pomilovanje mi je draže utječem se svjetlu Tvoga lica pred kojim su ova sjane tmine i na kojem počiva i ovaj i onaj svijet. Od toga da nema da, da na mene spušti svoju sržbu ili da me zadesi tvoja kazna. Tebi se priklanjam da ti budeš zadovoljan, a nema snage niti moći osim pomoću tebe. <clears throat> Znači ova je ta čuvena tajivska dova, znači u islamska literatura koja je poznata kao daj, e, tajivska dova. Vo ova do, dova zapravo se vidi da poslanikova sallallahu alaihi ve sellem zabrinutost kako bi znači zabrinat poslanik sallallahu alaihi ve sellem za islam, a i za same muslimani. Vo Meka e, mušrički napadi postanale nepodnošljive. али и во тај ситуација не била ништо боле, јер мало прес ми рекле ка поступиле према посланикот салаллаху алейхи Ту е чак почнале значи да гаѓаја со камени посланика салаллаху алейхи селем након само неколку дена боравка во нихов град. Таифска дова е заправо изузетно е, е, добра и корисна. ovde vidimo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvo prašuje e, sam sebe, pa prvo prašuje Allaha šanehu pa vele ako ti nisi srdin na mene, to jest ako oja što me zadesilo mene ne je rezultat od nekoj moj postupak koji izazvao tvoja srđba, znači koji izazvao e, srđba Allahova Đelešanovu, ako ne je to je nikoj moj postupak, ako ne sam napravio ja nikakva greška, onda tija veli ne je važno. Ja su tija ima su nekova lahkoća da izdržim. Ne može tija mene da mi naudi, ako ne je sržba od tebe, se obraća Allahu Đelešanu. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem, znači, e, analizira svoj život na, i proveruje да он сам, значи, може да не учини некаква грешка или некаков преступ. Заправо во тие и полука за свакојего чујека. Свакој узрок за наше неугодности, значи, кој се дешава во нас живот, треба најпрво, значи, понајпре, да ги тражиме во свој наш властит живот. Чујек, иначе, склоние на тие, za e, nekoja stvar što će mu se desi da okrivi odma druge. Ali ovoga naveden događaj iz poslanikovog sallallahu alejhi Selem života jasno ni kaže o tija kako vjernici i vjernice treba da se ponašaju. Znači oni moraju stalno da, podr, da e, podvrgavaju svoj život analizi i propitivanju. Znači stalno da praviš и на анализа и да бидеш само критичен прво, да видиш да не се направи ти некоја а, грешка. Значи, и ако имаш некои грешки, евентуални грешки или преступи, да почнеш да ги отстрануеш од себе. Не одма да почнеш да навалюеш, да окривуеш некого другого. Везано за ова че наведеме сега још, кога се врача посланик салаллаху алейхи веселем, od Taif, koja zapravo jedan najbolji primer od poslanikove milosti i humanizma. Znači kako bi poslanik sallallahu alaihi ve milost prema svi i tije i prema tija čak što mu činili nepravda. Kako bi human čuje poslanik sallallahu alaihi ve prema tija čak i što mu činili nepravda. Rebine sinovi, znači Udbe i, i, i Šejbe, koga čule ova poslanikova dova, gefatila je na a, samilost prema poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Znači im se a, e, rodi jedan merhamet prema poslanika sallallahu alaihi ve sellem, pa pratili jednog mladića koji se vika Adas, da one se poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i njegovomu saputniku, znači e, šubistu poslanika sallallahu alaihi ve sellem, да, да, да јадет мало грози од башта, јер сме рекле одма зад башта да се нале да се мало одморен. Посланик салаллаху алейхи ве селем казев да ги јаде тие грози кои му ги донесол, значи тоја младич Адас, која ги зев во руке пред да почне да јаде, прво што реков бисмиллах, у име Аллаха джелешану. Значи прво почина со бисмилла. a nakon tija znači počnem da jade. Ovoga mladić Adas, koji inače biv kršćanin, posmatra i se čudi, jer nikoj u toja kraj ne izgovara tija reči. Znači ne bilo navika prije nego da počneš da jadeš da izgovoriš reči bismillah. I mu bilo čudno kako ovo čujek za poslanika sallallahu alaihi ve sellem, изговара оваа речи, значи што го навело, што е тие што изговара бисмилла. Посланик салаллаху алейхи ве селем кога прашав Ада се му вели од кеа си го прашуе, а Адас му одговори да е он кршчанин, од Нинива, место некое Нинива се викало. Ти си му вели дакле од село од добро добро го чуе кај Јунуса, Јона ибн Метеја. И му рекол посланик салалаху алейхи селем, а, а он му вели, од ке знаеш ти кој е Јунус ибн Метај? Се зачуден, значи овогува Адас и го да прашува, од ке знаеш ти кој би фон Посланик салалаху алейхи селем му одговара, му, вели, му одговара и му вели, Тогу е мој брат, он е посланик, а ја сум посланик. Во тоја тренуток Адас легнал на ке салаллаху алейхи веселем i počne da mu e, da mu grli njegova glava, ruke, noge. Znači stvarno se, se začudiv kako može tije, e, ne mogu da shvati kad se desilo tije. Rebine sinovi koji je posmatrali sve tije dešavanja što se dešava su mladića i su poslanika sallallahu alaihi sallam rekli Оновоа таму за посланика салалаху алейхи селем че ни поквари нашего омладинца, овогово дечка. Затоа не го праќаме више ке него и нема више да го слуша што ќе му рече он. Кога се Адас вратив, они го укориле, значи, због тие, такво негово понашање и него зеле, значи, уопште во обзир негов, е, негове речи кои им ги реков за poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a on im rekao u nogu a čujem, znači se obraća za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mi ispričav nešto što ne može da go znae nikoj osim poslanik. Znači malo pre što mu rekao kao prašav od Kesi i kao mu spomnav da za Junusa ibn Meteja da je i on poslanik. Nakon ovog događaj, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zajedno su Zejda nastavi на пут према нека. Значи мало се е, одмориле туека во таа башта на зид и кренале поново за мека. Ка стигнале до место е, кое било е, чуено као названо, значи као Карнул Меназил, Алла Джелешану пратив Джибрила алейхи селама со мелека кој бив задужен за брда. Мелекул Джибал. Постаник Салалаху алейхи ве селем во таа ситуација могов да бира, ако сака значи да казни своје сународници, ке бив тамо, кои го езијетиле, кои го проганјале стално, кои го мучиле, кои му чиниле, значи разне ствари и вербални и физички муке, кои го малтретирале, значи и физички малтретирале, значи тие могов во тоа тренутак да учини мелек задужен за брда, му реков да и он спремен, ако му тија и постани салаллаху алейхи Селем нареди, да негов народ го, го, го сруши, да на него спушти на казна и да ги стравни со земја. Меѓутоа постани салаллаху алейхи Селем тија не прихвати. Веќе му реков да он сака да, и, да ги Аллах Джелешануху ни упути на прави пут и да из нихов пород изведе нове генерации кои ќе е, исповедае чисти монотизам, значи кои ќе верујат во тефјуд, во едноча створителя, кои ќе верујат во едно во узвишено во Аллаха Джелешану. Значи не реков он одма мелеку брда, дай ти го струши оја брда и да погине читам народ него он молив Аллаха Джелешанову да ги упути и да од ни изведе генерација кои ќе е, поверует во Аллаха Джелешанову, кои ќе поверует во тевхид, чист монотизам. Због важности овогува догаѓаја кои говори значи од посланиковој племен, племенитост и како би посланик салалаху алейхи племенит и хуманост, ќе наведеме и предаја која га бележи imam Buhari vo svoj sahih. Vo ta predaja od Urva ibn Zubeira se navodi da mu Aisha radijallahu anha kažuvala kako prašala poslanika sallallahu alaihi ve sellem da li ima potežu den od e, den koji bi e, na bitka na Uhud. A ima od to jaden nekoj potežu od svoj život. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem i odgovori многу непријатности, значи, сум доживев од овогоа твој народ. Али најгоре што ми се учинило, што ми се десило, било во тај. кога сум бив изложен на а, понижение пред Ибн Аделеа Ибн Абдул Келалума. Он вели не се одазвав на моја жела и не прихватив ислам во кој сум го ја позивам. Кад сум трнав од туека забринат и замишлен, <clears throat> така сум една вели, значи, замишлен и кад сум дошол во место кој било названо Карнол Меназин, која сум приметив облак кој ме штитив со свој хлад над мене, сум подигнав вели глава на кеоблак и сум видев Джибриля. Он ми се обратив и ми реков, Аллах, чув тие што си ти, тебе што ти рекле, значи, э, они, кои те езијатиле, кои те вреджале, и ево сега ти имаш прилика и ти Аллах Джелешанову ти прати Мелека, кој е задужен за брдо, да му наредиш да учини со ни све ти што сакаш. Тоа во тоа тренуток вели посланик салаллаху алейхи ве селем, тој мелек ми назвав селам и ми реков Мухаммеде тако е, како год ти желиш. Значи исто така е, кај што сакаш, ја све ти ќе учиним. Ако сакаш, ја на ние ќе е, им ге сравни моја брда која се изнад Мека и така sve nima da ga uništim. Ali Allah, poslanik sallallahu alaihi ve sellem mu odgovori na jedan sledeći e, način. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem mu veli ne, ja to ne želim. Ja molim Allaha Đelešanuhu da iz njihovih leđa izvede one koje će samo Allaha Đelešanuhu obožavati i koji mu neće širk činiti. Znači ponovo Allah, e, poslanik sallallahu alaihi ve sellem moli Allaha Đelešanuhu da im oprosti njim. овакова догаѓај ни кажува еден изузетно јак хуманост и величин, величина посланикове салаллаху алейхи веселем личности. Значи, каква личност бив посланик салаллаху алейхи веселем? Кој милост имав посланик салаллаху алейхи веселем? Како хуман чуе бив посланик салаллаху алейхи веселем? Чак во, во, ни во тие тешки моменти, во таа тешка ситуација, која бив испунен, значи, со бол, koji, koji go uzrukovali mušnici, dok vređali poslanika sallallahu alaihi ve sellem i dok go maltretirali, poslanik sallallahu alaihi ve sellem ne sakav nikako da oni bidet uništene su Allahova dželješanuhu kazna. Nego moli za ni e, e, imam nada da će oni ili njihovi potomci od tija ljudi, znači što го мучиле, njihove potomci, da će spoznajet uzvišenog stvoritelja i da će oni jedan den postanet sledbenici Islama. Ovo je samo jedan od mnogo primjera poslanikove sallallahu alaihi ve sellem e, milosti i karakter, koji karakter posjedava poslanik sallallahu alaihi ve sellem koje go krasile, znači njegove, koje krasile njegove visoke moralne osobine jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslan prateni znači nam kao milost svjetovima rahmeten lil alemin i on osjeća u svoje srce milost prema svi ljudi znači ne, iako oni bile nevernici iako oni mu pravile razne prepreke iako go maltretirali i fizički i e, verbalno on ponovo ima некој милост према ни. Чак и према тие луѓе кои го вреджале и кои му наносиле бол, чие размери, значи можеме бар делимично да ги спознаме ако размислиме од дова која го упутив Аллаху Джелешануху во тај позната као тајска дова. Управо, значи, вакве примери нуде најболи одговор свим кои обтужуваат посланика салаллаху алейхи ве и кои износат за него неистина и лаж. А, значи, за тие е најважно, и на сам почеток сум спомнал да е најважно да изучаваме живот посланика салаллаху алейхи селем. Кад ќе видиме ка поступа посланик салаллаху алейхи селем во разни ситуации, тога можеме и ние слободно на тие да им кажеме значи кои е, обтужат посланика салалаху алейхи веселем или кои кажуваат лаж неистина за посланика салалаху алейхи веселем сам он ка поступак. И затоа јас сум рекол још сам на сам почеток од кој сме почнале да се дружиме зашто е важно која сум рекол да се изучава живот посланика салалаху алейхи веселем ние као муслимани имаме обавеза јер сме негове следбеници ali i nevjernici, za nevjernici, zaš je važno, evo, od ovde možemo od ovog primjer da vidimo. Znači, i oni same kad će vidjeti kako bi poslanik sallallahu alaihi ve sellem, onda njihove predrasude v dosta slučaja ima da im se promene, čak ima da vidjet stvarno e, prava e, lik od poslanika sallallahu alaihi ve sellem. I na osnovu tija onda da donese nekoj zaključak ili nekoj sud, и на тој начин ќе може саме да види значи кој би посани салалаху алейхи ва селем. И за крај ќе кажеме да посаник салалаху алейхи ва селем би пратен луѓам и джинам. Значи не би само луѓам посаник салалаху алейхи ва селем пратен. Чак има мило значи и према э, луѓи и према джинови. Во Сире, значи Сира е, книга која се везане за посланика салалаху алейхи веселем, кои кажуваат за живот посланика салалаху алейхи веселем. Во Сире се наводи да посланик салалаху алейхи веселем након тогова догаѓај мало прешо сме спомнале во место Карнул Меназил, настај пут према Мека. Кадо дошол во една долина која се викала а, долина Палми, Вадо Нахле, каде провев неколку дена С обзиром да во таа долина значи имале имала питка вода и зеленило, Значи могов тука посланик салалаху алейхи ве селем да обстане и имав и вода, а имав и храна која могов да билки значи некои кои могов да ги користи за храна. За време док борави во оваа долина, Аллах Джелешану му пратив на скупина джинни, значи на група кои дошле джиники посланика салалаху али веселем, а везано за тие и, и, и, се кажува во Куран частни на два места во сура Ел Ахкаф и сура Ед Джин. Значи има посебна една сура Джин која е везана исто за оваа тема. Во сура Ахкаф од 29 до 31 ајат, Узвишен Аллах Джелешану вели Kada ti poslasmo nekoliko džina da Kur'an slušaju, kada dođoše da ga čuju, oni rekoše ps, a kada se završi, vratiše se narodu svome da opomunju. O narode naš, govorili su, mi smo slušali knjigu koja, koja se poslije Musa objavljuje, koja potvrđuje da su istinite i one prije nje i koja kao istina i na pravi put upućuje o narode naš, odazovite se Allahu, odazovite se Allahovu glasniku i vjerujte u Allaha. On će vam neke grehe vaše oprostiti i od patne vas neizdržive zaštiti. Znači ova je sura Ahkab od 29. do 31. ajat. Ovdje kad vidimo da a, Allah Đelešanu znači prati džinu i da sluša Kur'an kada uči poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Isto je u sura džin od prvi i drugi ajat uzvišeni Allah Đelešanu veli Reci, meni je objavljeno da je nekoliko džina pristiškovalo i reklo mi smo doista Kur'an koji izaziva divljanje slušali, koji na pravi put upućuje i mi smo u nje povjerovali i više nikoga nećemo gospodaru našem ravnim smatrati. Od oja a, navedene ajeti jasno se vidi da i džini slušale Kur'an i da oni isto kao i e, nas, kao i e, ljudi, ima slobodna volja. Znači i oni može da bira da veruje, da slede tija što je prateno od Allaha Đelešanuhu ili da vide nevjernici. Isto džini, znači džinovi kao ljudi, slede različite e, religije i, i oni imaju različite vere. Razli, e, и они припадаја во различите значи, верски скупини. Мухамед салаллаху алейхи ве селем значи пратен е и нима, значи и джинима, и им достави порука од Господара Светова, а уедно и нам. Значи, ократко сум сакав да кажем, пошто било везано, че наставиме после, значи, со э, э, Исра и Мирач, и кои се големе име поруке во Исра и Мирач, нарочито во две големе муџизе, че кажеме, везано за Истра и Мирач. Значи, на наше дружине било везано за посланика салаллаху алейхи веселем, тоест само за тајвска дова и, и што е најважно, значи, кои е поуке ни дала таа тајвска дова, а тие било да прво poslanik sallallahu alaihi ve sellem se obrativ Allahu dželešanu i rekao znači se nadam da oja što me zadesilo ne je uzrok od moje dela nekoje što sam gjurali A ako ne je tija, onda baš i toliko ne me interesuje, jer tija su jedna lakoća će go podnese. I upravo ni kažuje kako postupi poslanik sallallahu alaihi ve sellem, čim go zadesi nekoja uh, uh, poteškoća, prvo se obraćav sam sebe, znači gledav da on sam ne učini nekomu loša stvar, da ne mu je zbog tija neodjenoš da napane drugogo, da bi mu se, e, da opravda sebe, a da napane drugogo. I zapravo tu je kad se krije taja poruka, znači svakoj treba da vide prvo samokritičen, da polja sam kako je, da ne uradim neku povrešna stvar, da ne napravim neku pro, e, prekor, a onda može da vidi i dalje. Molim Allaha Đelešanuhu da ni dade da i mi videme da poput poslanika sallallahu alaihi ve sellem kako on postupav da i mi take postupime vo svaka situacija jer zapravo on nije nam naš uzor koji treba da go sledime i zatija vo svakoja situacija treba da go e, poslanika sallallahu alaihi ve sellem ne samo koja nije dobro da kažem e, je radi poslanik sallallahu alejhi ve sellem ako će ne zadesi nekoj deb nekoja muka onda da zabranime na e, njegov postupak i kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem čini sve e, sabor na sve e, tija što go zadesilo molim Allaha i mišljenoš da ne oprosti naše grehe, da ne uvede svi skupa u džennet i dženetske lepote i da ni ponovo daje, da ni zapravo naš uzor bide Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. وكل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Poštovani slušalci, nakon ova serijal predavane od život poslanika, u ova emisija smo je dobro čuli od našeg gosta. Idemo malo na kratka pauza, pa se vraćamo u drugi deo su pitane i nekoliko pitanja i odgovori. Ako ste dobre vole da postavite našemu gostu, koji gostuje danas kao sreda u naše navičene emisije Islamske teme. Da je posjetime da ste na talasi Radio Bambus i da me da čekate, i slušate vi koje da čitate, jasno vi je svim vam da vas sobota, ako reko hvala sve tri naše gosti koje držete emisije Islamske teme, vo ponedovnik, sijat, baratar, sreda, munaf, ishođa i sobota, Idris Idrizović, zajedno se vo studio vo sobota vo naše emisije islamske teme. Potrudite se, dajte odgovor na postajano pitanje, odgovor ili na posebna poruka, kao što i naše slušalci dosta mašala ispraćale, onda i vi se potrudite i učestvujte u ovakve naše hajrli emisije islamske teme so naše daje. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا نبي الله Ođe Omer i Ubejda svaki želju kazuje De zauči obilale nek se Resul raduje De zauči obilale nek se Resul raduje Allah nas je počastio, kud si šerif dao nam zemlju Isra i mirađa, da nas prima din Islam. Zemlju Isra i mirađa, da nas prima din Islam. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا نبي الله I kad Bilal nad Kudusom postigla svoj žalosni Ashabima uspomena očne kapke orosi Ashabima uspomena očne kapke orosi Nek ti Allah veliki dadne najdraži mu jezine Da zaučiš kad se tuba nad kevserom savine Da zaučiš kad se tuba nad kevserom savine Ya Resulallah Ya Habiballah Ya Resulallah Ya Nebi Allah Kad se mora ve Kad se brda ve. Kada čuješ strašan glas, od koga ćeš tražit spas? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas raha poštedi. O Allahu milosni, ti nas raha poštedi ostedi sudnji dan kad nastupi Kada zemlja zadrhti, kad te majka ostavi Kome li ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć O Allahu jedini sudnji dan kad nastupi ti nas raha poštedi O Allahu milosni ti nas raha poštedi sudnji dan kad nastupi kada Crne zvijezde seđdu učine Kuda li ćeš onda poć Kog ćeš zvati u pomoć O Allahu jedini sudnji dan kad nastupi Ti nas straha poštedi biti na straha pošteni sudnji dan kad nastupi kad izgubi sunce sjaj kada sve mu dođe kraj kada čuješ strašan glas, gdje ćeš onda tražit spas? O Allahu jedini sudnji dan kad nastupi ti nas raha poštedi O Allahu milosni ti nas raha poštedi sudnji dan kad nastupi Kada ostaneš robe sam, kuda li ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas raha poštedi. O Allahu osmiti nas straha pošteni sudnji dan kad nastupi ne stidi se vjere svoje od nje nemaš ništa bolje sve što vjera tebi nudi, zatim tvoja duša žudi. Ne stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, bogatstvo je ona tvoje. I u srcu i u duši, bez vjere se život ruši. Ne stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, vidiš da se oni boje. Istina je, oni znaju, ali neće da priznaju. Ne stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, pa će sutra biti bolje, Blagostanje Islam nudi da u miru žive ljudi Ne stidi se vjere svoje, to je put sreće tvoje Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi Kada mjesec ugasne, sunce jalo mraza spej. Kada mjesec ugasne, sunce jalo mraza spej. Behar ispu polje, salavate donose, ljiljani Nadezani zaučej, Sarajevo probudej. Kadezani zaučej, Sarajevo snu probudej. Mu'mini se abdeste, Kad u džihad nijete Muđahidi iz Bosne Kad u džihad nijete Muslimani iz Bosne Kur'an čelom poljube Salavat dno popłutle da, grijeh pritišće mi rane da, duša čezne za čistoćom, srce žudi za mirnoćom, duša čezne za čistoćom, srce سرت جودي زمير vraćam ti se ej Allahu s pokajanjem u naruću سبحان الله رحمن الله غفار الله رحيم الله vraćam ti se, ej Allahu, s pokajanjem u naručju. Oči su se zamaglile, riječi sve su presušile, samo srce puno boli, tužno je car oprost moli Samo srce puno boli Tužno jeca oprost moli Vraćam ti se, ej Allahu S pokajanjem u naručju Subhanallah, Rahman Allah غفار الله رحيم الله vraćam ti se ej Allahu s pokajanjem u naručju vidiš ovo tijelo moje od nemoći klonulo je samo ruke uzdrhtale, u dovi su procvjetale, samo ruke uzdrhtale, u su procvjetale. Vraćam ti se, ej Allahu, s pokajanjem u naručju. Vraćam ti se, ej Allahu, s pokajanjem u naručju. Subhanallah, Rahmanallah, Gafarallah, Rahimallah. سبحان الله رحمن الله غفر الله رحيم الله vraćam ti se ej Allahu s pokajanjem u naručju i hiljadu godina rahat luka malo je Da li u sreći ili u tuzi, ovaj život proći će. I hiljadu godina rahat luka malo je, Da li u sreći ili u tuzi, ovaj život proći će. Ja Kerim, Ja Allah, samo tebe molim ja, zači moja duša žudi, u džennetu tvom ima. Ja Kerim, ja Allah, samo tebe molim ja, zači moja duša žudi, u džennetu tvom ima. Ovaj život kratak je, mladost prođe, nestaje, kao list kad uvehne, posle boje zelene. Ovaj život kratak je, mladost prođe, nestaje, kao list kad uvehne, posle boje zelene Ja Kerim, ja Allah, samo tebe molim ja za moja duša žudi u džennetu tvom ima.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 Ako ste dobre vole da postavite našemu gostu pitane, dobre došle, a pitane će imam isto koje je za sve naš slušalci koji postavljaju naše gosti. Nego pre nego da čujeme pitane od Tubađenog Efendija koji je ovde u studiju zajedno su nas eh, Munafis, ja bih sakav eh, malo da informišem eh, naše slušalci, i javnost eh, za svi vas, a posebno ljudi koji se potrudile malo svega. Ovde je posto eh, naš uvaženi Seat Efendija postavio jedno nagradno pitanje na koje će bide so nagrada jaka, knjiga, što vi je jasno. I malo dok sme napravili pauzu ovde su munafisa sme prolistali, s obzirom da je ovo malo dloboko i jako pitanje, naši slušalci imaju dosta koje je dale privatne poruke direktno na naš Facebook. Pa ekipa Radio Bambus zajedno su naše daje koje se voja tri dena, a vo sobotu inša da će vidime svi zajedno na jedno mesto i po prvi put će se potrudime da vidime i preko video, to jest i preko naš Facebook, da možete da gledate direktno taja emisija i da slušate normalno vi koji slušate i preko kastofoni, i na sve dostupne aparati koje vise. Ali jedan predlog i jedna poruka za naše slušalci koje sega dosta dalje odgovori i ja sam sam se prašav i normalno i sam zatraživ e, i od naše daje na koji način i od našeg ton majstora, cela ekipa, znači svi, na koji način može da bide oja adekvatno odgovoreno i adekvatno da se nagradi, jer tija je nagrada, kao što vi je jasno, Taja knjiga dosta i, košta, ali inšala i dosta i će vredi toga što će ga dobije kroz odgovor. Pa na sledeći način je, poštovani slušalci, pripremeno svi koji učestvuje u odgovor, tu ni se na naš eh, Facebook, na privatne poruke. Ekipa Radio Bambus sve njene imena koje dale odgovori će ga sobere i će ga napiša na papiri zašto je ovaj predlog vake? Zato što imame dosta slušalci koji odgovaraju, a jer nagrada će biti jedna. Mi smo mislili da niko će odgovori, upravo ne znam ni ja da li ima tačan ti odgovor, ti ja će kaže, ne, će kaže naše da je. I na sledeći način znači će biti izvlačene, možda će imate prilika da gledate, ako ste naše redovne slušalci, ne prepuštajte sobote 11. mart 2017. za koji den izvlačene direktno i čije ime će se izvuče od sve ovaj što dava odgovor imate još šanse da odgovarate na naše nagradno pitane od sve ovaj će se izvuče i normalno će se dodeli e, tijamo tomu slušalcu koji će dobije tačen odgovor upravo koji će se izvuče njegovo ime od sve naše slušalci. Jer zašto ovaj može da se deset tačne odgovori da se svi jer eh, najverovatno Sega ljudi uči, čita, traže, istražuje, prašuje sve i se potruduje da to odgovor. I Sega, ako sme svi, ojar naš slušalci odgovorili, ako bi svi tačno odgovorili, što ja ti ja još ne znam, možem ponovo da rečem, osim naše daje ako reče o sobota, i onda kako bi bila podeljena taja nagrada. A ovakve će bide osvitija izvlačene i hvala lahu da će naša ekipa, nesumljivo tonska realizacija, da će tija spremi sve, i da vide i da se gleda kroz video i neko je najverovatno detence će izvuče od tija imena, jedno ime koje će ima sreća da pamti i naše družine. A ekipa Radio Bamus možda će ima i druge prilike, kvizovi i tako dalje, da se takmičime, družime, naročito voja posebne naše emisije. Da posjetim još jednoš, pre nego da naš uvažen Efendija postaje pitane za slušalci, da posjetim još jednoš, vo sabota se naše gosti svi zajedno i najverovatno se nadam da Munafis koji je ovde pri nas će pripremljena kratka emisija ili kratko predavanje, a ne kratko negde oko 15 minuta, tako je predviđa me. Takođe Idris Idrizović 15 minuta i Sijad Bajraktar 15 minuta i se nadam da ovaj naše da je i naše gosti koje ne žale niti vreme, niti znane, niti osjećaje ladnoća, niti vrućina. Kaj evo pitane, ova emisija, znači za din da se zbori i da se širi. I oni čime je svoje predavana, ali če vidime toga kad će oni nastupiti vo naš studio, koji kuva tema izabrav i ja im preporučujem da malo aktivnija tema bide i da se družet malo bolja i tija 15 minuta. Znači, svega me vreme odredeno koliko se družimo u našoj emisiji islamske teme, a od svega je, znači, gdje poseljamujem naše gosti, uvođene Efendija, tebe i ova naše koje se vodi dijaspora, oni ne se vodi dijaspora, oni se tuje, možda i u emisija drugi deo i nin, glas će se čuje, znači, čimate vi vije po 15 minuta, dosta više vreme se pušćalo mnogo, pa onda <laughs> zabrava me, e, ke se me. Da ne bismo mnogo gubile vreme, da čujeme nagradno pitanje, a slušalci može svega od ovoga trenutak da se uključete na sve dostupne aparati, Facebooki, Viberi, telefoni i tako dalje za kontakt i druženemo naše emisije. Uvođene Fendija, da čujeme nagradno pitanje za ova naša današnja emisija. Današnjo naše nagradno pitanje glasi koja godina po poslanstva poslanik sallallahu alaihi ve sellem iljezov od Meka i otišao u taj. Znači koja godina poslanik sallallahu alaihi ve sellem, ali ovde ka godina po poslanstva. Ošao u Tajf i izučiv tamo znači ta čuvena tajska doba koja je nagradno pitanje, poštovani slušalci, za današnja naša emisija, a pitanje koje je za pogolemata nagrada, ono će biti sloboda. Uvaženi Efendija, ajde mi je se posle postajano pitanje da se čujeme vake sega, kako ti se sviđa ovoga ovaj predlog koja je ekipa Radio Bambus e, malo e, pripremila i družine, s obzirom da imame dosta slušalci, s obzirom da vidiš i sam da je e, zainteresovanost dosta i mnogo ne raduješ, onesumno mi tebe i sve naše vakve emisija čim je zainteresovanost građana da će biti i dobro. A, da li se, slože, se slažeš e, i posilamujem Sejata Idris za malo neka podsjetit e, naše Facebook ili Viber i svega da se jave, da čujem i od njih mišljeni i naše slušalci da čujet. A, da li se slažeš e, sa predlog koji sme go pripremili da se družime zajedno svi vojena emisija? A, predlog inače je dobar, normalno da se slažem, jer e, naročito me raduje za taja nagrada, znači zbirka e, Бухариина збирка хадиса, која стварно и доста кошта и која треба, мислим, да свакој од нас, као еден муслиман, еден верник, треба да га поседуе во своја е, библиотека во куќа. Јер оја сме, сме кажувале еднош посебно за оја да Бухариина и муслимова збирка хадиса се најверодостојни збирки од кои се преносени хадиси од посланика салаллаху алейхи веселем i stvarno zaista dobra nagrada je i, i se nadam koji će dobije ta nagrada da će ga, da će ga iskoristi znači e, tija knjige koje će ga dobije i baš je dobro znači oja malo o, da se aktivira i sve naše slušaoci da učestvuje ti oni vo oja naše druženje jer po prvi put mislim da će organizujete da će ima i uživo da će bide prenos uživo Čak i A, dobro, kad će ka, vide... Kad se reče uživo, znači preko kamera, video zapis da gledaju naši slušalci. Da, da, uživo, znači dok se naročito može e, dok e, se izvlače tija da ne sumna neko evo se dava određenim ljudjam ili nekomu svako što će odgovori znači tačen odgovor kad će se sobere sve tija tačne odgovore od osobe koje odgovorile onda javno znači može svi da gledaje će vide e, prenos uživo da se trne jedno e, knjigiće, valjda će biti knjigiće ili kako će se organizuje tije, će vidimo kasnije, će se izvuče jedno, pita, jedno, jedno knjigiće od tačne odgovori i će se dodeli da ne bi imam nekoj sumlja da se dava znači nekom određenim osobi. Čak može jedan čovjek, neutralen čovjek, da se vikne i da go izvuče od tujaka jedno knjigiće. A tu je, ja sam rekao, nekoj je detence, jer malo će bide i tijavo toga video zapis vremena vrved, možda neko i daje, a on vo budućnost će bide tija što izlači ili će postrekne tija i onda će e, tija dete bide, e, znači, e, će krene pod tija koraci. Znači, nebitno je da li dete ili osoba, ali kada deca je pod rukornik, e, ruki će po nekad će pati, i vidiš i sam ovde da dosta naš slušalci se aktivirali i odgovara je do sobota je vreme da daveti još odgovori, a normalno koji će ima sreća i vo tačne odgovori, ako se svi zatija se ova predložilo da se e, izvlači na e, tog UAGO koji će biti vo ta prilika i ta situacija najsrećen. Za ova prilika još jednoš posilamujem naše e, gosti, najverovatno se svega slušalci, ako ima nekako E, veza i ako sakaju da se jave, da se priključe malo ovo, ova naša emisija, drugi deo. Ja bi Allah obveseyen i kaharan ja šefi Allah obveseljen i kaharan ja šefi Allah sve do svoda nebeskoga zavoljeh te Muhammede više nego ikog svoga šefađio srca moga Više nego kog svoga Šefađio srca moga Dvorce hazne zijamete Ja Allah, Kralj i sultan ostavljaju Ja Allah. Zaman ruka sve zamete Ja ne bi Allah Vjetar na njih praha metne Ja Šefi Allah Vjetar na njih praha metne Ja Šefi Allah Sve do svoda nebeskoga te Muhammede Više nego ikog svoga šefađio srca moga Više nego ikog svoga šefađio Družene po naše emisije Islamske teme Sreda datom bi sam sakav da kažem, ali će me potrekne, podsekne na početak emisija, kao što sakav da a, krenem su emisija. Svega pošteni slušalci, možete da postavite pitanje našem gostu koji je ovde u studiju, gost naše navičene emisije iz Hođa, drugi deo pitanje i odgovori ili slobodno družene. Umeđu vremeno, očekuje me gosti što smo je pozvali malo da ga čujeme, ova emisija, a vam, poštovani slušalci, ne prepuštajte ne zabravajte da učestvujete vo naša emisija Islamske teme vo sobota, koga će vidjeti naši gosti, kad rečujem gosti, ajde da me razberete malo bolja, naše daje koji gostujete i družit, e, se družit zajedno su nas vo emisiji Islamske teme, svi trojica zajedno vo jedna emisija. Uvažena Efendija, možda će se javiti, možda ne, ali ja bi sakav e, sa vas malo da se podružim vo drugi deo naše emisija, Ja često go e, spomnao dva puta kad nikoga datom u emisija ne spominam. Deneska nekako me navlači ili datomov ili nešto. Deneska je 8. mart, e, poznat je kao dan žene. Ja pa malo sam se našalif e, kroz društvo na Čaršija i sam se našalif i ja rekao Sega, deneska je praznik za žene, s obzirom da ne je dosta poznato kad se praznici ne rade, pa sam rekao ja društvu, tu je malo danas kada je dan žene, možda i bez večere će ostane <laughs> mije, jer e, niko ne radi na praznik. A, što možeme da poklonime mije za ovoga, za ovoga dan e, žene, za ovoga praznik, e, evo ja se slažem da poklonim ova emisija, za ti ja su je slušali, ali uvaženi Efendi, ja malo se šalim, tako su mi po priroda i normalno moram i takve da vidime, ali možete vi nešto da ni kažete za ovoga praznik, dan žene, nešto дали да ославиме и како се слави, на кој начин и така дали. Па заправо, пошто е денеска и сигурно често те подсечав датум, пошто е денеска 8 март, па можда и преку телевизија се слушам на вести или не верувам ја овде некој во наше село, можда има и што го слави, али не верувам да го, некој го слави 8 март, pa zatija te podsjećalo deneska na 8. mart? Pa jedan čvera me praša, veli, a će radi škola vutru, zaš, pa pošto je praznik, ali praznik je rekao za dan za žene, a u naša škola sve se muškarci za posljednice radi. Mislim da mu sam odgovorio dobro, s obzirom da škola radila. Da. E, evo ukratko malo da kažem, znači, što je najvažno, znači, koji bi uzrok i koji go napravi povogu, 8. mart kao dan žene imala neku a, Klara Cepkin, ona bila a, Nemkina i bila jako a, uticajna vo nemačka politika, naročito se bila borat za a, ženska prava, se borila znači da dobije žene više prava. I tamo prođala znači kroz razne nekuje partijevo politika koje je formirala, čak i ona kada je bila uključena, нарочито га интересувало, значи она се интересувала за женска политика и е, нарочито била уклучена во борба за равноправност и право гласа за жене. Значи да бидат жене равноправне, као а ние сме кажувале, ка сме кажувале од живот постаника салалаху и брак колко жени имав, зашто се како жени имале права, туе сме кажале да увек жене во ислам имале право, заправо другеве вере или некои идеологии им ги зимале на некој начин тие нивови права. Али она значи се е, доста се е, залагала за во борба за жене и глас за жене, јер немале жене ранее право ни да гласаја, нити да видат гласане, а пошто она се бавила со политика и во тие е, радила на таа тема доста. Чак формирала и една социјалдемократска женск, женски покрет во Немачка. И во тија била она као женска канцаларка во тоја покрет. На га одбрале да им биде она еден представник. И управо организувала прослава од први ден, од Меѓународни ден жене 8 март 1911. И по тија почнало и дале значи да се слави тија. Значи она го формирала оваа жена која сме га спомнале и прв пут го о, таа прослава го га направила као меѓународни дан жене 8 март 1911 година. Али оваа жена, значи Клара Цеткин, би сакав ukratko da kažemo tri stvari na koje najviše radila, za koje se zagovarala i pozivala, znači vikala sve žene na oja tri stvari da prate. A prvo je bilo, e, slogan je bio slobodnu ljubav. Znači ova žena koja go osnivala 8. mart, Dobro, normalno prvo da što je bilo strategija. slobodna ljubav, što značilo da Klara била заговорач да свакоа дејка или жена има право на своја слободна љубов. Тија значи било да е омужена или неомужена, чак и омужена ако е да има право исто другого да води љубов и така дали. Значи, што јасно видиме да она позивала во блуд. Жена која позивала во блуд, ни формирала исто 8 март да биде меѓународни ден жене, а поле она прво што и било значи слободна љубов. Жена омужена, она га позива ако да може и со другого да Добро да е честите да едноставно да се разбереме да е честита празник кој ќе стрете, кој може, како и Не да. само за 8 март, него било кога она, него ограничила само за 8 март да биде таа слободна љубов, него било кога во живот. Друго што се заговарала есте право на развод брака. Значи брак ке оваа дотична особа, значи Клара, не представлав никаква светост, да, да, да не може така кога посланик салаллаху алейхи ве селем вели во еден хадис да е највише што мрзи халал да тие е развод брака. Иако е дозволено ali najviše go mrzi. I ona, znači, tija go smatrala kao jedna proba za a, da li će bide srećen život ili ne. Ako ne, ona onda slobodno može da nešto, nego ne, bila slobodno nešto. može da raskine toja brak i da nastavi svoj put i tako dalje. A i treća stvar je bilo abortus. I ona Tija go smatrala kao svakoj da ima pravo na abortus. А абортус значи побаќај, значи да побаци жена да иде ке доктора и да го побаци дете веќе кој е формирано. Добро, за ова често пати наш уважени Сијат Ефендија има посебно предане и некна чак го поновиле ова питање и лепо е што се додирине и во вакве ствари. Али она на еден чуден начин го сматрала ова дозвол, значи сматрала да може да се ради абортус, ке на било да поправиш некој начин, некоја начин, на грешка током брака, значи. Во брак, ако не си сакав случајно, значи, да го поправиш тие тоја ствар, можеш слободно да идеш абортус да учиниш. Значи, што е оја строго забранено во вера. Све оја три ствари кои сме ги навеле, за кои се она залагала посебно, во наша вера се забранет. Ич, значи uopšte, da ne gledame od verska strana, ako vidime sad ove tri stvari, svakoj treba da vidi da ne može nikako da vide dozvoljeno oja da se e, slavi, znači oja 8. mart, dan žene. E, mi svi znamo da u vera Islam ima posebna sura, da je posebno pridaden važnost za žena. Sura en nisa, što znači žena. Čak Islam preporučuje i savetuje da videme što dalje od e, ove moderne neke e, izmišljotine koje je evo izmislila ova žena. Jer e, samo su oja obeležavane 8. mart. poleka полека ни влизае и све други ствари. Ајде danas денеска 8 mart, posle toga nova godina, ajde će slavime nova godina. ето го Божич, ќе славиме Божич, и по полека полека, значи све нам што ни се забранени некои ствари, саме ги е, влизаме да не биде меѓу нас во наш живот. А заправо јас е све забранено. Ние имаме две, два празника. Курбан Байрам и Рамазански Байрам. И све оја, значи, кај ќе видиме од ким потекнало, не е ствар само а они го направиле во Европа и за тие не е за тие забрани. Дај да видиме разлог заш со кој цил е направен овој. И поле оваа жена за се залагала све значи што е забранено во Истам, она го сакала да го спроведе во живот. И ми чидеме сега по начи уидисуеме и че славиме дан жене. Malo pre sam rekao znači, da Islam dava jedno golemo počasno mesto e, ženi. I e, nam Islam ne ni dava za pravo da 8. mart samo da zememe jedno sveće, da dajeme e, našem majkem, ženem ili sestrem i na toja način, znači, e, Sme ga odgaljali. Sme, <laughs> на ен начин ето сме ги одгајлувале или сме опростиле сами себе за другите денови што не ги поштујат. Во вера ислам, значи, нема да се поштуе само еден, никако, значи, само еден ден. Ислам од нас тражи, значи, да, да сакаш, да поштуеш, да помажеш свакој ден, и жени, и матери, и сестри, не само еден ден, од 365 дена, само еден ден, чонец се женосвечи и готово е за тебе а каде да се онда тие 365, 364 дена остале? Значи, Истам увек од нас тражи да ги поштуеме, да имаме љубав према ни, да им е, поможеме, значи, во свакоја ствар. Чак узвишен Аллах Джелешанов вели за своје наши родители, немој да им кажеш ни ов. А не ти 364 дена не ги полюеш каде да се, И тие само еден ден че имане се жена ружа. И тие пластично безмирис. И тие баш <laughs> пластична безмирис и си се оддужи према ни, немаш више никакво никаква одговорност према ни. Затоа значи ислам не признае и забранети 8 март и во ислам не постои 8 март само еден ден, него во ислам е сваки ден данжен. Значи сваки ден, и денеска и вутру и заутру, денеска си го испоштува, вутру си го увреди. Значи само денеска ќе пазиме да не ги увредиме наше мајке, жени и сестре, а након тија имаме право све према ни да радиме. Затоа значи во ислам нема 8 март и во ислам е сваки ден 8 март. Interesantno, uvažena Efendija i pošteni slušalci, ja sam mislio kroz svoje pitanje da se našalim nekako i s obzirom da malo me, potrekna, me podsetilo što gleda me preko Facebook ili na nekoj profili gde se proslavilo čak i masovno naše e, komšije, susedi tamo od Župa i masovne proslave, ali ja kroz svoje pitanje E, možem da se, da se zahvalim lako što me rasvestiv, da go postavi moje pitane i da sme čule Zoja, i jako sam planirao da okinem jedno svećiće, te ekrane nameravam. Imam nekoga na veza, da vidim je, da li će vide neko od naš slušalci ili od naše je Alo, selam alaikum, izvolite, radio Bamus na veza. Selam alaikum. Ve alaikum selam, Sijat Efendija, kako ste? Dobro, alhamdulillah, vi je kako ste tamo u studiju? Dobro, ke nas, evo malo dobro, se družime su naša aktivna emisija. E, hvala što se javiv, ja sam pozvao tebe Idriza da se javite, s obzirom da malo naša emisija koja sme ga pripremili, ako rekao hvala vo sobota 11. marta, da imam emisija kao što si čuo i možda vo izlagane, pa da prašame da li se slažete i da li je dobar predlog ipak uh, mi je, žena nije nam od studio, ali da se čujeme su svi vas i da čujete naše slušalci. Bismillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillah. Dakle, za početak po salamu im je ekipa Bambus, brata Munafisa i sve slušalci koje danas kao ovde odvojili vreme na, na mreža, na internet i preko radio doma da sluša e, ovaj glas ove stvari koje se tiče put Allahu subhanahu wa ta'ala vera. Molimo da ga uzvišnog da go upiše ovo dobre dela. Amin. I zaista kao nek na, što smo rekli, upravo tija pitanje bilo kao i sve koje sve druge pitanja, međutim e, kroz pitanje nekoga eto se dešava da nešto se poduzme veće koraci, a ti jeste i cilj svim nam da, da što više ljudi se fate да студира, да учат Аллаху Субханатала книга Хадиси и управо питање кој било постојано некна можда веćином што слуша или што учат ќе го најат многу лако. Било да се ради преку телефонски апликации, преку интернет, компјутери, некој директно ќе отвори ќе прелиста Куран. Дакле питање многу лако, меѓутим цил бив да што више луѓе се дадат во утркивање, дакле o takmičenju, o natjecanju, u islam postoji znači natjecanje koga je upitana Allahu subhanahu wa ta'ala vjera i tu je kad čovjek može da zavidi u pozitiven smisao, znači da stigne nekogo koji go pretekne u znanje bez da mu zavidi da mu nestane tije njegovo znanje. Dakle, u to slučaju jeste dozvoljeno, pa zato je upravo cilj... Od... Uvaženi Sjate Efendija, samo alalite ima me neko vamo na vezu, samo da poselami, saka da poselami svi vas i našeg gosta. Halo, Kurno. السلام عليكم Velikum selam. أود أن أحيي وأسلم على الشيخ سعد وجميع المستمعين لإذاعتكم Znači, uh, bi trebalo da je nek neknešen brat gost što ti biti Ale, a kamon si, ele niher, niher pa shëndet ja? Ah, salam alaikum. Ve alaikum salam. a selam. أود أن أحيي الشيخ سعد أولا والمستمعين لإذاعتكم جميعا وأسأل الله أن ينفع أن ينفع بكم الناس وأن تنشروا الخير إن شاء الله Uh, S obzirom mi je da ne sme razbrale, a najvjerovatno naš uh, slušalac poselamuje nas uh, ovde. A, Da, poselamuje s- svi veli dova čini lako da se okoristime, da se okoriste ljudi od toga što, što se družite vi. Bi trebalo da je neknešen brat mi se čini isti. и него екипа Радио Бамбус во име наше екипе и наше све гости го поселамуеме. Војден Ефендија, може да наставиш? Е, така да, ми е овде смималено вакво пред неколку месеци, едно вакво кратко да кажеме такмичење каде е, доста значи муслимани се уклучуваат, истражуваат и на тоа начин не е све во knjiga koja će osvoji ili nagrada, bilo drugo neko. Međutim, cilj je da, da se nauči nešto novo, a usput svako će zaradi trud koji je uloživ na Dunjaluk možda nešto malo, ali sigurno na Ahiret je Allah subhanahu wa ta'ala mnogo, mnogo više će mu koristi nego na Dunjaluk. Pa zato ja e, smatram da je ovaj, inša Allah će biti jedan od goleme hajr i se nadam da vam vi pristigine već odgovori koje заедно значи со ваша екипа ќе бидете ќе ги издвоите одговори иншаллах таала мие кај што сме објавиле уживо ќе биде е, извлачене Dakle, svako je da vidi od broji, ako bidet 20, 50, koliko osobe će bidet, dakle će napravim toliko e, papirčića koji će iz, izvlečem jedan broj od tija i koji, kome će, kojemu će mu se dodeli inša Allah tele te knjiga ili ta zbirka hadisa. Uvađeni Sjat Efendija, e, najpre Monafis e, si čuvao sam početak e, da naš Sjat poselam i vas ovde u studio, pa prilike imate da mu se obratite, a ja ću go prašam još nešto, kao što sam prašao i vas vo početak kad sme najavljen. Turkće? Aleikum selam, ja bi sakav da go poselam i njegu i svi tamo i koje se e, druže zajedno su nije mada sam, kažem, ja svoje mišljenje malo pre, znači, se nadam inšala da će vide od hajr, da će se me i mije, a i sve naše slušalci. Evo ja bi zamoljav još ekipa Radio Bambus, pa trebam valjda i nam da ni podeli po jedna zbirka hadisa. Pa, će bide, će bide. Ako ja, znaš, o, svega slušači, kad će mi predavate vi sve raznovrsne emisije i onda će vidim ako neste dozrele, znači kao daj je, onda će rizikujem da vi podelim jer malo da ponaučite poeće. <laughs> Vezano za evo samo jedno ukratko da kažem. Uh, e, Abdulkadir el Arnauti ima jedan islamski učenjak. Pa kad mu se obraćali njemu uvaženi šejh mu velet. сакале да го прашаја нешто. И он им вели, ја не сум још шејх, ја сум талибул илм, значи човек кој тражи знање. А оја човек напиша 114 книги. Значи, да би си напишав 114 книги, замисли колку книги треба да прочиташ. И поново не се сматрав да он знае, него се сматрав као талибул илм, значи особа која тражи знање затоа и ние тражиме знане све док сме живе, значи док не преселиме на Ахирет, треба свакој да се потруди и да тражи знане. Јер једини е свезнајучи, а те Аллах Джелешан. Маша, Тачен ти одговор. Затоа, значи, ако ми е тачен одговор, онда треба да дадете една збирка хадис. Е, онда, ако испанеш на лотрија. <laughs> Добро, без шала, поштени слушаци, не можеме да се дружиме. Znači, take, e, još jednog e, posramujem sve naš slušalci i da ga posjetim da 11. u emisije Islamske teme na večer zajedno u sobota će imam jedno družene kjer će možda pratiti i slušati. Nego, uvaženi Efendija, znači, Mi je valo poče, dobro veli Idris, vo, često vo naše emisije spikeru i ođi ne sedava mikrofon jer teško se zima od nego. Znači za ta emisija takve je odluka ako se slažete da pripremite po jedan ders ili predavane koje će traje do po 15 minuta, znači 3 po 15, ako ga znam dobro matematika, tija se 45 minuta. Najverovatno se slažete i upravo ako se ne slažete, tija je naša odluka. Sjatno. Znači samo zagrijavanje će videti, ja? <laughs> Pa dobro, jer ja sam rekao šovel lidru, ne davaj spikeru i ođi mikrofon. <laughs> dobro, inšala, nema, nema problem. E pa svega, mi je da nastavime da se družime, a još samo na kratko da ne se javi naš uvaženi Efendija Idris Idrizović, pa onda može malo da vidimo kad izgleda ta emisija. Recimo, svega je na linija SEA, ti si tu je, Idris ako se javi i onda možeme malo da se i probame kada će biti taja emisija. Selam za Idriza, da ne go hvatile krkedremke jer uh, ipak je 8. mart. Odmora fona. <laughs> ajde, ajde ovakve nešto da čujeme od tebe poučna neka priča, ali najverovatno on će ni se javi, go očekujem, je nemoguće da se ne javi on, jer ni pritreba vo emisija, samo što će udrime bejt ili znak, se javlja, fali se ga malo evo, pomoćno. Sjat Hmendija nešto ni kaži ti, e, neka poučna, ka što ti ge kažuješ e, našečki, da se obratim. Pa nišu da se да се спремаме за сабота. <laughs> Одговори. Абе добро, тија за сабота, тија ќе биде ваше предаване 15 минути, ето затоа сега да ви даде мало више време због тога што ќе скратим. ја мало би се надовезав понапред брат Мунафис што каже по питању човек кој знае, значи што више знае, све више оние понизни, све више скромни, значи тие знаене ako mu je normalno iskreno go čini da bude znači, ponizni, pa tako se prenosi od jednog mm, raniješnog znači, islamskog učenjaka, s obzirom da je ovog učenjak svega, Abdullah ibn Mubarak, rahimullah, koji napiše također znači, mnogo, mnogo knjige, dosta e, stvari znači, pokaže umetu i tako dalje, bif, znači veliki islamski učenjak, pa kao, kao prašalje во негова старост, зар још ќе пишуеш книги ти? Значи, зар не ти се доста тие што си изнапиша? Зар не се надаш а, да ќе имаш награда ке Аллаха? Он вели, може да управо ја сега зрно што го пишуе, може да тие ќе им биде прихвачено. Така, ја не сум сигурен да Аллах Субхану Тара ќе ми прихвати све ранее што сум пишал. Може да баш денеска зрново во мој живот Ако го напишам и ако ми земе Аллах Субхану Тала душа, можда баш тие ќе ми биде прихвачено и ја вели до крај свој до крај свој живот пишувам. Па иако бив толка ученак, иако напишав толку книги, никога не билезов пред маса луѓи, пред джемаат, да им држи дерс, да им држи ваз, хутбе, а да не чита од книга. Дакле, сваки пут би држав испред себе книга, zbog njegove znači, skromnosti, zbog njegove poniznosti. Tako da, opet i ja e, potvrđujem znači, da svako od nas do kraja svoga života jeste talib ulim koji traži znanje, pa je prenešeno također od drugog islamskog učenjaka Šabija, koji bi vjedan muhaddisa, kad mu rekle, mu se obraća, dakle, su alim, su učenjak, on rekao, ja ne sam alim, zato što alim Učenak jeste onaj koji radi po znanju, a mi samo prenosimo znanje. Dakle, da bi si bio pravi učenjak, sve tije znanje koje go znaš treba da radiš po njemu, a veli mi samo prenosimo. Znači, i od jedna druga generacija, iako, iako bi stvarno e, u pravi smisao učenjak. Koja pa bi, kaže, jedna zanimljiva dakle, priča koja, koja se tiče od dobrog i lošog, lošeg karaktera, Најме било едно дете кој има лош карактер, лош ахлак, па него бабајко му реков, му дави на торба со, со баски. Сваки пут кога ќе се налютиш му реков, да идеш во ограда таму, во даска, во шчица, таја да удриш и на баскија. Први ден удрив 37 баски. И сваки ден, сваки ден се сманувале тие баски. Па свати еден ден da je lakše više da kontrolira sam sebe, njegov ahlak, nego da ide svaki put koga će se naluti da udara po jedna baskevo grad. Napokon došao den koga ojedete uopšte ne se razljutilo. Pošao frat, ke svojeg obavajka da mu se pofali, i mu rekao deneska, som se suzdržav i ne somur udriv nije na baske v ograd. Deno i tako prođale, den, deno i je prođale, а него бабајко, него бабајко му реков, сега, сваки пут кога ќе се суздржиш, дидеш да, да, да тргаш по една баскија. Проаѓа не проаѓа едено и сведок, ова дете не ги стргало комплет баскија кои ги ударало во оград. Па бабајко го зев за рука, му реков, ајди ме да видиме до таа ограда. Му реков, добро, синко мој, ти се изваѓа му вели баскија кои си ги ударав. Меѓутим полеј, останале рупе од traguj od te abaskije, od te abaskije na ograda i ne može da se, ne može da se skine. Tija jeste veli, isto kao loše riječi, uvrede, psovke i sve ostalo, što Allah subhanahu wa ta'ala zabraniv, ostava je također ožiljak ke čujeka, ostava je duboki trag, rane ke čujeka koji mu nanose bolne e, boloji, kako fizičke, tako i psihičke, i zatija veli, pazi što zboriš jer se prijatelji blago, prijatelji se bogatstvo, oni se tije koji će te razveselet, koji će te saslušaj, koji će te ohrabret, koji će te podržet i ti dadet uspeh, dakle put ka uspehu, uvek se oni tu da ti otvore tvoje srce, pa pokaži veli svojim prijateljima, svojim prijateljima da ti, da ti stalo do njih. To je jedna vrlo, vrlo poučna e, priča koja je svakodnevnica naša treba da, ni, da se prisećame Dakle, da kontrolišem svoj jezik koji tekako će da me prašane za naš jezik, a takođe i za naš ahlak, za naš ahlak, jer ahlak treba da ni bide naš u skladu so poslanikom sallallahu ve sellem ahlak, za koji brat kaže Munafis, dakle voja serija predavanja od njegov život i treba svako od nas da dobro je pratio predavanja. Sme rekli na prošlo predavanje da je uzrok sticanja ljubavi prema poslanika sallallahu dakle približavanje njemu e, upravo izučavanje životopisa njegovog sire, životopisa istorije poslanika sallallahu alaihi ve sellem, zatim svakoj e, neka se potrudi da bude redovni u slučajnoj predavanja malo sme se nasmijali na račun tvoj Sejat Efendija, su našeg gosta i ovde kašu imam i gosti, ali samo na reč da ti kažem koji e, ne sedava mikrofon. <laughs> Mašala, fino. E, čekaj da nemam nekog na veza, ako nema me, je pa znači, Efendija i od vas... Sam čekao, sam čekao ja da zazvoni nekoj, zato ja sam završio. A, ne bi trebalo ti da se čeka, pa ti ja normalno, ali mi bismo vamo uključili našeg gosta i on nešto da ni kaže vezano ka poučne pričice, ka što kažuješ ti, jer ke tebe nekako sam naviknav i gi imaš e, šovelet e, kao druga, pa i da proverim i naše drugeve gosti, samo ne kalali, najverovatno imam je i na veza Idriza. Halo, selam alaikum. Idris Sependija, na veza. Dobro, će proba najverovatno ponovo on e, da se uključi i će Halo? do kraja puta dođeš ti, shvatit ćeš da sve je laž. ćeš sami napušten, s tobom bit će samo rad. Samo Nekako poteško možemo da se povežime, ali će pokušati. A može još jedna napomena po pitanju e, nagrade koje će biti dodeljeni šala? Da, da, bojrom, slobodno, slobodno i ti i za Monafisa važi. Svega bo slobodna emisija, možete kako god sakate. Alo, selam alaikum. Idris. Selam alaikum. Velikom selam, znači dobro je da sme uspjeli da se povežemo i sa vas. Velikom se salam rahmetullahi ve Ajde malo da se vratim. E, ideme sa desne strane, leve strane ili u sredina, to je naša emisija Fina. Ide vake najprvo da čujem da poselamim prvo našeg gosta koji ode u studio i da već čujem kako lepo će zvuči jedan e, početak ili da se ispraksam. Ne mi je Nikola mene, znači među Ato i ovde kad da se družim. E, uvaženi Munafis Efendija, selam alaikum. Alaikum, selam. Idris, iza tebe, selam važi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tako, također i za Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Pa koleno će vidi nekako, ja ne, nekad ne sam se uplašio, znači emisija može da ga odradi me dobro, ovo sam tako rekao, pala, la. Inša Allah. Ne čekajte se, jedan drug da odgovori, znači dajte svoje mišljenje. <laughs> Pa od da mi je možemo brgo da odgovaram, ali da ne mi se prekine veza pubavo, oni prvo neka kaže, pa mi će kaže mi Aha, dobro. Dobro, vake sega, Idro, hvala što se javiv eh, prvo. E, eh, sam sakav i ti sam pozvav eh, da se uključiš u emisija. S obzirom da te upoznam i si pratim, si slušam naš, najverovatno naše družine i reklamno družine za ovo sobota, ovo tvoja emisija. Znači, kada rečem tvoja, taj je cijela naša emisija, ali tvoj termin je a, smo odlučili da se družime, da ima jedno dobro družene na postojeno pitanje Sjate Pendija što ga postajiv i kao što smo čuli, knjiga da ima jaku vrednost i so cena je normalno vo nabavka, ali vrednost je što veli munapis za budućnost, ta srećna osoba što će da dobije i mnogo će vredi za nego. A, kakvo je vaše raspoložene i da li si dobre vole da učestvuješ u ova naša zajednička emisija? Eh, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kao što znate, ja uvijek sam dobre volje, samo bi iskoristio prilika, znači kad sam tu je da selamim Monafisa, da selamim da selamim šeha Sada i da im sakam svaki hajr i molim Allaha azza wa jel kao što ne sobra vakira, da nas na kiametski den so Božjeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam u Firdausil A'la. Pa inša Allah, eto, tu je sam, inša Allah, bude za hajr. E, znači, ne sam grešio što sam dav e, reklama, poštene slušaci, ali će imati prilika i da gledate preko naše dostupne adrese. Taja emisija je Tija Družene. Uvažene Efendija, često puti citiram ti što mi si rekao vojna emisija, da ne sedava ođi mikrofon i voditelju, a će se složiš hm. da odredeno vreme po 15 minuta da pripremiš jedno, do, jedno predavane, da ne rečem dobro jer sve se mašalo dobre predavane od bilo kojeg našeg gosta, a, predavanje koje će traje samo 15 minuta, sme rekli i Seatu i Munafisu po 15 minuta, tija je dovoljno od tri naših gosti, pošto slušao si, od trojca vas, da će vide 45 minuta Znači, tema vi je izaberete, kao što i pripremate i odbirate vo ovje emisije. Inšala, nema nikakav problem. Tu jesmo, inšala, i za 15, i za bilo koliko ovje minuta. Molim Allah za ođel da očiši naše srca, da uputi svi nas na put pravdi i put istine. Znači, kao što znajeme, Allah subhanahu wa ta'ala ako zaska jednog onda, kao što sam dosta puta ovdje rečeo, Džibrila prvo poziva melek koji donesu objave Božjemu poslaniku i svim poslanicima, Gopovi, gopovikuje i mu, mu rečuje, ja sam zasakav ovoga roba, pa o Džibrile mu veli, ti go zasakaj, a zatim Džibril će povika na nebesa i će reče, O stanovnici nebesa, Allah subhanahu wa ta'ala zasakav ovog roba, pa onda i vi go zasakajte, a zatim će go zasakaj stanovnici nebesa, a zatim Allah subhanahu wa ta'ala će mu spušći Kabul na zemlja, znači da go zasakaje ljudi na zemlja. Pa i ovaj je jedan znak, inša Allah, molim Allah azza wa jal, da mi je se sakavno u ime Allah azza wa jal, ka što Allah subhanahu wa ta'ala narediv svim da videme tijel uđi što saka u ime Allaha azza wa jel. Znači evo, ja vi kažem i svim što ne sluše onogo koji stvori nebesa i zemlje, koji stvara čovjeka od uguruška, vallahi, vesakam u ime Allaha azza wa jel. Pa i mi je isto i jasno nije kroz emisije. Znači, kada čujeme mi je, ako doviš e, jednom vratu, dova se vraća i tebe. Toliko sme ga ispekli, nego sega, uvaženi Munafis Efendija, ova dvajca naše slušalci, sega, oni ste slušalci, malo da čujem od vas nešto, da ni kažete i vi je nešto poučno, ka poput e, šoma, e, često se obraćame Sejat Efendi i od njega tražime pojče, a posle me ka četeće, ako ste dobre vole. Normalno, upravo hteli ne hteli morate u ovoj emisiji nešto da kažete jer vaš termin je, a ima i jedno pitanje tvijeka, mi se čini da je pitanje ti odgovoreno, ali malo ću se obratiti slušalcu mnoga pitanje, pa ovde pitanje može bilo koji od vas trojica da go odgovori. A, Munče, Viru. Znači, hteli ne hteli, veliš, ova reč kada spomeneš me posjeća na neke druge stvari, zato ja bolje ga posjećam. Hteli ne hteli, добро naši ги сакап или не чап. Опе да ти поновим, вели Идро, опе, опе и све опе. опе да ти речем <laughs> сакап или не чап, ја сакам да нешто ни кажеш поучно. Па баш пред некој ден сум прочитав на Facebook на прича, на кратка прича, али која во себе содржи стварно е на добра поука и порука за све нас вели седале еден старец и еден негов унук и овога старец се трудив да му каже некоја мудрост својему унуку која ќе му биде корисна за свој живот, да му каже значи некоје знание, некое мишлење кое ќе му биде корисно во негов живот. И одлучив да му каже следеќа прича, му вели во го чуека се одвија еден една битка. Значи, ке свакој го човека има битка што се води ке небо. А тие е разлог, вели, затоа што во нас имаме два вука, ни живеат два вука. Качуло дете во оја му вели да имаме два вука во себе му вели како два како два вука, што се тие му вели? Еден е му вели лош и тие е страх, bes, zavist, eh, ogorčenje, ponos, pohlepa, egoizam, znači sve loše stvari, nadmenost, oholost, kukavičluk. Ali na druga strana mu veli postoji jedan dobar vuk, a tija je radost, eh, spokoj, ljubav, nada, eh, dobrota, velikodušnost, istina, vjera i mu veli e, detetu dolgo slušalo i koji vuk pobeđuje na kraj, a on mu veli pobeđuje toja vuk koje go više hraniš. Znači, posebno o, ova zlična rečenica mu bila, znači, upečatljiva. Pobeđuje togo vuk koje go u sebe više hraniš. Znači, ako hraniš ovoga lošog vuka, koji te uvek tera da radiš loše stvari, onda će pobedi od tebe tijem. Али ако храниш му вели овогоа друго, другого лука, значи кој е добар, онда ќе поведи ке тебе доброто. И стварно е, значи, кратка прича, али е, во себе садржи е, добра поука и порука за сви нас. Значи, човек увек треба да настои да гледа позитивно и затоа се лалаху, Али Веселем вели да бидеме ние оптимисти, значи да радиме на добро, да не бидеме песимисти, да гледаме све лоши ствари. Па ја те на шала те сум прашав, али не сум сумнав да ќе кажеш нешто. А, čekaj se ja idre za da prašam je on što se nikad ne kuje govu kad se ja otke nego da rani me jer da često se deša ajde vuka se zela koji smo rekli na kuće baš ti što go raniš ono može da te ošteti nekoga ali dobro po parče mesa ako bi zagljalo bi se isililo i bi napravilo neka šteta uvaženi Idris Efendija želim nešto od vas vezano, znači bi je neka poučna pričica, jer ke naši slušalci e, i kroz e, priče šoveli se na kraj završna reč ova priča zavisi kogo će raniš, Dakle, četera. Idro, da sme na veza prvo da prašam. Prašam. Tu jesme, tu jesme, inšalo. Ajde da čujem od vas nekoja se ja počna. Gde se ja će ne izbjegne. Ne, inšalo, ne izbjegavam, ali prvo bi se, bi se obrativ, jer deneska mnogo naše Danes što je, koji datum je danes Ted Mars je dite grave, što znači 8. mart, dan žene. A, Najverovatno ne si protiv emisija i onda sme čestitali mi, ali evo za tebe ne važi u tja jer ne si protiv. <laughs> pa ne sam, ne sam ja ova žena. Pa dobro, ne, znaš, i muškarci nekoga, i muškarci nekoga bi pratili kad bi imala veća nagrada, ali za sve će si ja da slušaš, da sediš do 12 sati, ja čudno je. <laughs> ali, ali e, ja bi se obrativ prvo nekoliko reći za ovoga praznik, znači, jer vallahi, draga braćo, znajme mi je i koliko puta ove sme zborile, znači, mi imame dva praznika. Znači, nemame više od tija dva praznika, znači imame dva bajrama koje treba da ga slavime, a ovija je novotarija koja nije donesena ke nas, znači ke nas ovdje ne postoji, ke nas žene ne čekaje da im se dade, da im se dade znači nin, nino pravo, jer prvo Allah subhanahu wa ta'ala im, im da pravo, znači dan žene, žena je u islam ima posebno mesto čerka ima posebno mesto, majka ima posebno mesto, znači žena je kraljica u svoja kuća, majka, kao što znamo Allah subhanahu wa ta'ala, kako prašav jedan ashab, znači koji je toga ima pravo, pojče ove da mu činim ja dobro, pa mu se obrati tvoja majka, pa opet go praša Božeg poslanika, zatim koji, pa on mu rekao opet tvoja majka, zatim mu rekao posle koji, zatim mu rekao opet tvoja majka, zatim po četvrti put mu rekao i tvoju malajku. Pa mi je zveme da nam je dom staraca, da ti ima je dom staraca čeka jedan den ovo godina, da im dojde sin i da im pokloni jedan buket cvijeća, i da im pozbori nekoliko minuta, a mi je ovija, kažu nije jasno, da Allah subhanahu wa ta'ala wala taqul lahum ufin nemoj reći svojim roditeljima uf takam ali ne znači bi podsjetiv da ovoga 8. mart počnale da go slave to 1913 godina znači ka sobrala jedna žena, svega baš ne mi ide ove na pamet, kad se vika vo Nemačka sobrala žene da se, bo, da se bori za pravo žene, ali tija pravo žene, znači ka sobrala da ima pravo da ako ni se sviđa ovija muž da može da traži drugog muža bez ikakvog prava, bez ikakvog razloga. Znači, druga stvar, da ima preljuba. Treća stvar, znači, što ona tražila abortus, ovdje može bez ikakvog problem, a kao što smo šeh sad rekao i kao što smo zborili, znači, dosta puta, znači, abortus je ubistvo koje ne treba, ne treba ove da se radi, i toga što ima malo ljubomora, onda ne česlavi, ne česlavi ove stvari. Da ne Allah subhanahu, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od tija. Znači, kao što kaže Afisto, Monafis, Allah da go nagradi prije, samo ja bi se dotaknuo još jedan put s ova tema, jer i ja da se odužim ovoga dužnost, jer vallahi će me praćane pred Allaha subhanahu wa ta'ala i da me kašo znači šeh Munafi Sove kažu oko Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam znači osjećam svakova žena na Sumeja koja koja dala krv za sunnet Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam znači bi posjetiv da tije im bide podsreg da ne slavet, da ne slavet ovog vaden i da, i da molim Allaha azza wa da bide to sledbenice sunnet Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači i čerka ima posebno posebno mesto vo, vo porodica, kao što veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, koji će odgoji tri kćerke, njemu pripada džennet, pa ga prašala, jedna žena oboži poslanića, a dve, im rekao fi dve, pa još jedna žena go prašala, o Boži poslanića, a jedna, i Boži poslanik sallallahu alihi veselem im rekao, jedna. I molim Allaha azza da ne ukaže istinu istinom i da, da je sledime i neistinu neistinom i da me što daleko od taj neistin. Mašala. Ja, biti sam odgovorio na pitanje što ne znaš i ipak da te posjetim Talja, kao što sam čufa, uvažena Efendija, je ti si pri nas, da ne, da ne pogrešim, ta žena se vikala Klara, kao što veli naš uvažena Efendija, ovo je emisija Munafis, ili da se vikala Klara ili Stara, kad se vikaše? <laughs> Valjda da ti je ostanala u um, jer nakon tija malo smo se našalili ovde, je Krala ili Klara? <laughs> Znači ona, ona, ja da ti kažem, o takve situacije često svako se trudi da napravi put kamo zaminala pred nos mušica i čovjek caru što mu rekli, abe mušica prošta, abe. Nekako ona što prošla, nego put će napravi, <laughs> drug da prođa. Ova emisija trebalo da vide čvera, po moje mišljene, nas, mislim vaki da se dodirne, zašto? Jer e, dosta naš slušalci možda bi ova emisija čule kao što sam čuo ja po prvi put, od kje počna ovogova praznik, na koji način ovogova praznik došov i koje bile cilje iza ovogova praznik, pa onda možda i naše dosta slušalci bi trnali ručno i bi rekli dosta, stop. Ali mi je malo sme zakasnili su emisija, tija što čestitali, što potrošili neko evro za svečiće, što velit e, naše gosti, Deneska svečiće je na godina zabraj, čao, vidimo se do idućeg 8. marta i možda će se vratiti sebe do da Rime komu. Poruka i naš slušalci ovde kad se ni se uključene, a oni su dobro raspoložene i proslavile, se nadam da će shvatiti nekoga istina i vidjeti oni vo društvo naše, to jest da cene sebe i svuje. Uvaženi e, Munafis Efendija, vam se vraćam, eh, da li, proverime da li imame eh, наградно питање што ни е постојано одговор од слушаоци. Проверите. Денешно наше наградно питање било која година по посланство посланик Мухамед салаллаху алейхи ве селлем пошол во Тајв, значи илјадов од Мека и отишол во Тајв. Имаме еден одговор, не знам колку е одговор, јер пишуе добро питање, што даваш како награда, да се потврди ova prilika je napisano znači da jena ilahija poželja, a za vas sobota inša Allah Buharijina zbirka hadisa. Dobro, ako naš slušalac e, go interesuje, a ne da odgovora znaje, neka kaže Šosaka za odgovor, ti ja će mu me Pa trenutno smo ponudili samo na ilahija, znači ima pravo da kaže, iako ne, e, ne znam da rečem ne tačen odgovor jer ne dalje odgovor, ali može ipak da dobije na ilahija poželja. Ne znam, ne znam da li sme se čuli malo nekako ka otežano, vidiš da imame budne slušoci i da ni kažujet za da nešto ke nas ne voret. E, Alalite poštene slušalci jer se zabrava i da se uključi i mikrofon i Znači, Vojdan Efendija ne sme sečune, najvjerovatno je, vidiš slušalci, da ne to odmah. A, za nagrado pitanje sam sakav da rečem da se obratiš e, i da kažeš da li imame odgovor ili ne, pošto ni pristignalo nešto je. Aha. E, dobro, da ponovimo još jednož, valjda nešto imalo problem. Znači, pitanje bilo koja godina po poslanstva Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, Ošov Tajf, sme dobili ne odgovor, nego napišali da dobro o, pitanje, ali što se, što se davaš, što davaš kao nagrada, pa da se potrudime za odgovor. I za nagrada smo rekli da dobije ima jedna ilahija požela, a za vo sobota, inša Allah, Buharina zbirka hadisa će dobije. Možda očekujem za ovakvo pitanje ta knjiga da naš e, slušalac dobije ili da ne mu je malo i lakija, može me i nešto drugo da ponudime, ali čim ne se potrudi da dade odgovor, onda šo? Onda će čekam odgovor. Ili nije tim onda dade odgovora. <laughs> Sedam za slušalca koji se potrudi da praša i vake, e, ne je dovoljno ako se dobro e, sečam i ako slušate naše družine, se obraćamo ovom našemu slušalcu i svim našim slušalcama, Zar ima pogolem odgovor za naše gosti nakon tačan odgovor koja će upute dova za vas koji je davate tačne odgovori, bez obzira koji gosti koji je pitane postaje? Zar ima pogolema nagrada od tija što se nagraduje so ta dova, a i posle za osvežene jena ilahija kroz naše emisije? Hvala. Pesnice svi utra slaveći Allaha Učeći tekvire, ostajući bez daha A sada ideme da se poselamime i da privedeme i kraj Sjat Fendija, ti si najvjerovatno tu je. Да се чуеме. А, ајде да чуеме што сега ја би дозволив свим трицам вам што предлажете за сегашна емисија. Мене би било само за сил да пробам како ќе биде и како можеме да се снајдеме со свитрица вас, али најверојатно со здравје ако реко фала во сабота ќе се дружиме мало и поактивнije и една препорука би сакав и моје мишлење е да ваше тие 15 минута кои ќе ги e, imate evo slobodno izlagane i za Munafisa važi iz Idriza i za tebe Sejat eh, da pripremite Tersui eh, s obzirom da naš uvožni Efendija Munafis se druži sa nas i vas so serijal predavane od život poslanika, vi raznovrsne emisije i teme pripremate, a moja, buva žela bi bilo za aktuelnost da pripremite da pripremite nešto vezano za društvo, cilu i zajednice i tako nešto možda naš slušalci иншала, че биде и таа емисија, кај што се и оваа емисија, разбудене и активне. Борум, се да кажи нешто? Па ја би кажа понапред, што сум напоменал многу. Си запис изгледи, иншала не касите. Пошто прашуваат некои слушалци, колико иншала ќе добие, значи некој мора да добие, на кој начин ќе го подигне награда, така да се наоѓа u Kosovu uopće naođe Lamoguru ove države zapadne. Pa bih sakav da kažem, znači se radi od Buharina zbirka hadisa koja je nova verzija, pre dakle, ove imala jedna druga verzija od četiri toma, od četiri knjige po debele. Međutim, ova je nova verzija koja je štampana skoro i ona je sedom, sedom znači knjige stajane se na slika tamo na reklama, sedom knjige i inšala će biti da ovakvi ukoliko ga dobije nekoj кој е долу, значи било да е на подручје гора или шире од гора Призен и било кеде, значи ќе може да го подигне долу накнадно со него, значи тоа кој ќе биде добитник, ќе се договориме ќе ќе го подигне. А уколико биде некој значи ван ван Косова, иншалу тала, ќе се потрудиме да с обзиром да од Ел Келиме, значи штампари од Нови Пазар, они доставле на кучни адреси било кеде да во било која земна, значи ќе се потрудиме иншалла таала да ступиме во контакт со добитника, ако е надвор да каже адреса и иншалла таала ќе му ќе му стигне на на куќа. Дакле било само ова е едно кратко објашнение пошто прашувале некои слушаоци како и на кој начин ќе добие е, ако га добие ова книга кај ќе му се достави, значи ќе биде начин доставлене. Па иншала таля, како што си реков, ќе се потрудиме да во тие 15 минута искажеме значи нешто сажето кој ќе дава една порука свим нам, значи од сви нас да чуеме неколку ствари, неколку речи, поучни неколку савети, насихати кои ќе бидат корисни, иншала таля да се надаме за сви нас, тоа да биде да кажем можда на почетна, почетен корак кој ќе наставиме ние со вакве со вакве дружена, ќе да чиме значи вакве вредни и још вредни награде и опе велим, значи не е сам цил да се добие награда и да се ззимат е може да кажеме еден од цилева, меѓутоа главни цил сте да се што више сазне Аллаху субхану таала да се што више е, фатиме за книга, да што више учиме, радиме по тие, а награда дуњалучка ќе биде иншаллах таала, а не бега ахиретска награда. Значи Аллах субхану таала гарантуе да таму ќе биде праве награди. И верник, верник значи не треба да очекуе на дуњалук да му биде дадено за тие што изработа во потпуност. Е право место награде и право место казне не е дуњалук, него е ахирет. Така дженнет јесте место каде ќе биде човек Da nagrađen za tiješnu rabotu na da dunjavu kope uz Allahu subhanu ta milost nas stane pa čak kao prašali posnak sa sem da su svoje dela niko od nas ne će vleze u džennet osim su Allahu subhanahu ta milost pa zato ja molim Allaha da ni se smiluje svima da ne sve što smo se okupile da bude od otkori svoja vakve naše druženje, naše okupljanje, naše vakve inicijative da se prošire da se uključe da još više, pa inša Allah će vidjeti i još više, još veće nagrade, znači i još više nagrade, kažem, za više učesnika, ne samo za jednogo, a inša Allah za ova prilika će iznenadi me, neće da biti samo za prvo mesto, ova je glavna i za nekoliko posle mesta što će dojedeti inša Allah će ima neko iznenađenje od nagrade. Evo, poštovni slušalci, kao što ste čuli i našeg učesnika emisije Islamske teme, Sejata Bajraktar, ne bi trebalo da se ostročujete i učestvujete u odgovori kao što mašali dosta pristignali do svega, odgovori dadete i na koji način će bidete uvažene kao dobitnici. Kada god da se nađate. naša ekipa radi o vamu, zajedno su naše daje i su naše E, gosti koji gostuju u studiju ovo islamske teme će se potruditi da dosta jedna prava vaša adresa za tačen odgovor. Ja bih ova prilika svega e, privev kraj i družene, današnje družene, ako ste dobre vole, ali normalno naša završna reč je ova situacija. Danas ka bi eh, gost eh, uvaženi Efendija Munafis. vo sreda se druži on zajedno sa nas. Vo sabota je Idris Idrizović, ponedovnik Sijad Bajraktar, a posle ova emisija, pošto ne slušaci, ne očekuje zajednička emisija tija vo sabota, kjede nesumljivo i se nadam da će naše gosti pripremiti po 15 minuta, što malo pre Sijad Efendija velika, što sam rekao, i ja nekoje aktuelnosti, znači koje stvarno će vidjeti eh, što će uzdrme e, talasi Radija Bamus e, i naši slušalci, ti ja ne bi trebalo da sumnam niti ja, niti vije, a očekuje me i ne ispuštavajte naša emisija 11. marta sabota navečerno družine emisije Islamske teme. E, Monafis Efendija, imam prilika da se poselamime so naše slušalci i so naše, e, ajde da rečem, e, gosti ili prijatelji ili slušalci, kako god da ga nazoveme, Sejata i Idriza, koji su ga prozvali da ga Allah nagradi na poziv, da li će biti učesnici i da li će izaberet e, da li će se složiti sa 15 minuta vreme i termin. Jednoglasno, znači, smo je dobili od svi trojica vas, pa bujno moći. Pa za sam kraj ja bih sakav da poselamim sve naše slušalci Radio Bambusa i bih sakav e, da poselamim i Sejata i Idriza što se uključili i bi zamoljav Allaha Đelešanuhu da ni e, učvrsti na pravi put, bi zamoljav Allaha Đelešanuhu da ne sačuva, da ne se povodime za običaji i, i praznici od druge narodi, kao što smo malo pre spomnali 8. mart, i zamoljav Allaha Đelešanuhu da pomože sve naše ugrođene braća i sestre u Sirija, Palestina, Irak, Burma e, i sve ma gde oni bili i živeli, I za kraj još jednoš bi e, zamolio Allaha Đelešanuhu da ne e, na sudni den počasti nas vo, e, vo džennet, vo društvo poslanika iskrenih šehida i dobrih ljudi. Veselamu alaikum, rahmatullahi ve berekatu. Amina. Nakon što sme dali reč našemu uvaženemu gostu u munapisu, da se on prvo obrati po selami iz razloga što je njegov termin deneska, a sega možete da se uključite vo završna reči i emisija naše gosti Dalisijat ili Idris, god sake i posle je Bojrum Lesija Bađo i oni ne može da se dogovore koliko mu dade reč. <laughs> Interesantno. <laughs> Ajde, Idro, ti prvo. Respekt, znači, ipak, ipak, sjad tim, ipak respekt ima cijel dosta, ja ga što osjećam uh, situaciji, a? Mašala i tijelo. <laughs> Mora. <laughs> ti, je, ti je prvo od, od, od kultura, znači, molim Allaha azza wa jel, kašo zvori me da mi podari da vide me ti je luđi ovje što Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, znači Šugosledet ne samo to zborane vo njegove dijela, znači molim Allaha Azza wa Jal da ni dade da vidimo tije ljudi što se sakaju ime Allaha Azza wa Jal i što slijede Bože poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači, bi iskoristiti prilika i bi rekao, bi selamif, svi slušalci, bi selamif, znači Munafisa i šeha da Znači, bi zamolih Allaha Azza wa Đel da im dare svaki hajr, da im dare bereket vonin život, bereket vonino znane. Molim Allaha Azza wa Đel da im poveća znane i ove riječi da im bide svedoci na kjametski den za ni, a ne protiv ni, moleći Allaha Azza wa Đel da ne učini od pija ljudi koji se bave so Allahova knjiga koji se druže sa Allahova knjiga, koji se druže sa sunnet Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, koji se druže u ime Allaha azza wa džel i koji prenose Allahov din kako on je zadovoljen. Kašo rekov, Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, prenosite od mene makar bilo jedan ajet. Molim Allaha azza wa džel da ne učini od tija ljudi pokorne samo nemu i molim Allaha azza wa jal da ne učvrsti na put pravde i put istine i bi selam islamskim selamom, selamom stanovnika dženneta i bi rekao Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Ja, Idem svega da dademe reč e, i našemu uvaženom daji Seatu Bajraktaru. Pa ja ne bi imam nešto posebno, samo potvrđujem reći od od naše braće Munafisa Idriza. Aminam na nine dove, inšalu ta'ala se nadame da Allah subhanahu wa ta'ala će njega prihvati koji je učinili za nas. Gdje podržavamo tija, molim Allaha Đelešanu da im podari svako dobro. Vam tu je u ekipa Radio Bambus, svim danes kako je bili ovde. A tebe, e, nesim bi sakav samo još jedno da ti kažem, dakle kad već čuješ ko će bide, srećen koji će dobije, e, bolje da kažem komu će biti suđeno. Jer ja velim da svi što učestvuju u tije, svi se srećni. Svako je znači jeste srećen, ali nekomu će biti suđeno da ga dobije ovde, neko možda tamo, pa zatim šautala sakam uspeh svim tija koji se trude. Trudite se, Allah subhanahu wa ta'ala će vidi vaš trud. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Hvala što ste bili učesnici u naša emisija. Poštovani slušalci, ja bi počnav od e, naše nagradno pitanje koje je neodgovoreno od našeg monapisa koje je postajano do sledeća emisija očekujem odgovor. Isto bi počnav od pitanja koje je postajano za ovo sobota što očekujem od vas odgovori. Ste čuli da će vidjeti uslužene na vaše adrese za taja nagrada učestvujte, imate vreme i na koji način, kada je jedan naš se ovde ne praša, veli kako mi je će zname, možda pokasno ili podosno se uključe, veo prilika kako. Vi je svi koji ste pratili posebne poruke su odgovori. Ekipa Radio Bambu će se potrudi da preslika tija i da ga vo komentar tamo koji prati i koji učestvuje odgovori na ova nagradno pitanje. Nakon toga će se napiše sve vaše imena, i će se e, ubacet e, tamo da se izvučet, kjer smo čuli i od sejata kako predlog će vide i dobro je da čujete, će se izvuče jedan od tija nagrade koja će dobije za taja knjiga. A iznenađene za drugo ili trećo će me kako će videti, a umeđu vremenom u start emisije će videti naši slušalci upoznate. Još jednom da posjetim svi vas eh, koji ne slušate, evo vidim je da nove slušalci, malo žalostno je velično, ne razbira me dovoljno vaše emisije, mašala i selame sve naše, da je nas ovde u studiju, zadovoljni slušalci i ponedovnik eh, gostuje, uvek u ponedovnik smo na večerne emisije, nekoga smo pola sad ranije, pola kasnije, zavisi tija i od mreža, s obzirom da poštovni slušalci naše dva gosta, neni se ovde prisutne u selo, Sijat i Idris, oni se druže su nas od dijaspora, međutim Munafis eh, kada ima svoj termin kao danas, on je ovde direktno u studio. Pa inšallah, kroz ljetne emisije će videme svi zajedno u studio, kad će dojdete eh, za svoje odmori ovde vo svoj rodni kraj. Vo ponedovnik eh, se druži u islamske teme Sjat Bajraktar, Sreda Munafis Hođa i Sabota Idris Idrizović. Doćim u ova sabota će videme svi zajedno i kao što ste čuli, evo početak, evo ja go vraćam ponovo, go zborim opet, ja što veli opevci sme mi, za tija slušalci što se uključili možda podosna vo naša emisija. Vo sobota će imame zajedničko družene, kada će gostuje sve oja naše, na, naše nabrojene daje, će имаја svoje predavane i prihvatile predlog koji сме predložili da njino predavane traje po 15 minuta, a vo tija 15 minuta pripremete nešto od aktuelnosti i dešavana i dešavana E, sadašnica, kako god možda shvatite i oni shvatile će čujeme od njih i će imate prilika da vidite izvlačene direktno družene da čujete i da gledate uživo svetija će bide, bez sumle, a što više dajte vaše odgovori, učestvujte vo ova naša a, naša emisija i učestvujte vo ovja odgovor na oja pitane, jer čimate hajr ne sezne, koji će bide toga srećen što će dobije, a nakon toga, znate, ta knjiga koji vrednost ima i ga spomnav naš uvaženi Efendija Munafis koji vrednost ima i dva puti čak veli da se dodeli i nam tija. Zašto? Zato što najvjerovatno niko ne traži nešto što može da se izlispije tija kratkotrajno i ja svega sam posumnav da ta knjiga ima golem vrednost, Eh, na način, eh, kada je veli naš gost malo pre, dva puti čak spomnav, možda i kroz šala, spomnav dva puti da i nam, znači ona ima golem vrednost, ja učestvujte i svi se nadame mi je koje će učestvujeme, rečujem mi je, odnosno vi je, poštovani slušalci, znači vidime dobitnici. Za ova prilika tija bi bilo sve. Gost naše navičane emisije je bif Munafis Hođa, magister islamskog prava, Umeđu vremenu se uključili smo čuli dosta i poučno od naše druge gosti koji učestvuje u emisiji Asijata i Idriza svoje termini. Voditelj emisije bi Vnesim Hođa i tonska realizacija Mersid Batali. Od cela naša ekipa i sve prisutne i zajedno so vas eh, koristim prilika da ve poselamim. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sve do naša emisija Islamske teme vo sobota. A pre nego da završime, još e, jedno da vi rečem, da ostanete na talasi Radio Bambus, mi je smetuje, naš glas sve kada se čuje, a naša je frekvencija bez konkurencija, poznat je broj 100, nigde više, znači jedna stotka koja se uvek e, vartituje i dalje imate na Radio Bambus što se čuje, pa zatija ostanite zajedno su nas. Ovo je glas koji misli na vas. Assalamu alaikum. Braće što su za islam pali ko šehidi, Pesnice svi uz zrak slaveći Allaha. Učeći tekbire ostajuć U miri i čistim ga učini Kraj Kabe sam ja stajao Hej aman aman ja stajao Crne grijehe safirao Lebejk Allahume lebejk Lebejk Molitvom se Rabbu odziva Labajk Allahumma labajk Labajk Allah